50 languages. 3. 3. Faire connaissance. Faire connaissance. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Comment ça va Venez-vous d'Europe Venez-vous d'Europe Venez-vous d'Amérique Venez-vous d'Amérique Venez-vous d'Asie Venez-vous d'Asie dans quel hôtel séjournez-vous Dans quel hôtel séjournez-vous Depuis quand êtes-vous ici Depuis quand êtes-vous ici Jusqu'à quand restez-vous Jusqu'à quand restez-vous Est-ce que vous vous plaisez ici Est-ce que vous vous plaisez ici Êtes-vous en vacances ici Êtes-vous en vacances ici N'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir. Voici mon adresse. Voici mon adresse. Pourrions-nous nous voir demain Pourrions-nous nous voir demain Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Je suis désolé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.